يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير O vi koji vjerujete, iskreno se Allahu pokajte. da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći uveo, na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam. jer ti doista sve možeš. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahin, نفس ahin, ahin. ah za onoga koji nakon što čuje ova kazivanja i pripovijesti ne uzme pouku i ne pokaje sa Allahu tebareke ve ta'ala ahin thumma ahin još jednom ah ah za svakog onog ko čuje opomenu i ne prihvati je Za ne čuješ dozivanje svoga gospodara koji kaže Ja ejuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha Ovi koji vjerujete iskreno se Allahu pokajte Asa rabbukum en yukaffira ankum sejiatikum da bi vam vaš gospodar preko ružnih postupaka ضللت طريقي وضللتني دروبي يا نفس عودي لرشد أنا الأوان Muslimanski studij IKRE vam predstavlja predavanje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 او الله ربوي Iskreno se pokajte svome gospodaru, jer nam to naređuje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala riječima Ja ejuhel ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار O vi koji vjerujete, iskreno se pokajte uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala ne bi vam vaš gospodar preko ružnih postupaka vaših prešao? Asa rabbukum en yukaffira ankum sejiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtiha l'anhar i ne bi li vas on uveo u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا kada Allah كدا الله ta'ala وتعالى نيچه أسرموتي i one koji su zajedno s njim جيرو nuruhum jes'a bejna ejdihim va bi ejmanihim. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i sa njihove desne strane. Jekuluna rabbena etmim lena nurana. Gospodaru naš govorit će oni. Etmim lena nurana. Vagfir lena. Upotpuni svjetlo naše. I uprosti nam grijehe naše. Inneke ala kulli še'in qadir. Jer ti si onaj ko je svemoćan zer je upitao Ubej ibn Ka'ba radijallahu anhu šta je to iskrena teuba pa mu je on odgovorio upitao sam o tome Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa mi on o tome reče iskreno pokajanje podrazumijeva da osjetiš kajanje za grijeh koji si počinio pa da sa tim kajanjem odmah zatražiš oprost od Allaha tebareke ve ta'ala u momentu kada ga se prisjetiš i više se nikada ne vraćaš tom grijehu to je iskrena i prava teuba da se čovjek istinski pokaja Allahu tebareke ve ta'ala i kada se god prisjeti toga grijeha da zatraži od Allaha tebareke ve ta'ala oprosta zbog toga što je počinio taj grijeh o Allahovi robovi pokajte se uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala za svoje loše postupke i znajte da je potrebno da teuba ispuni tri uvjeta prvi od njih je da čovjek prestane sa činjenjem dotičnog grijeha Zatim da osjeti duboko kajanje i žaljenje zbog toga što je taj grijeh počinio. I treća stvar je čvrsta odluka da se više nikada neće vratiti tom dotičnom grijehu. Ovo su uslovi da bi teuba bila ispravna kod Allaha tebareke ve ta'ala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite. Od Sulejmana ibn Burejde se prenosi, a on je prenio od svoga oca da je rekao جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني ماعز بن مالك يدوشا vjerovjesniku صلى الله عليه وسلم rekao mu očisti me o Allahu poslanice فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه teško tebi vrati se i pokaj se svome gospodaru i zatraži oprosta od njega. Zatraži oprosta od njega i pokaj se njemu. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني On se vratio, ali se nije udalio puno. Zatim je ponovo došao i kazao, o Allahov poslaniće, očisti me. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء Kaže mu Rasul sallallahu alaihi wa sallam teško tebi. Vrati se, zatraži oprosta od Allaha i njemu se iskreno pokaj. Kaže vratio se, ali se opet nije daleko udaljio. Pa se ponovo vratio, pa kal, ja Rasul Allah, tahirni, o Allahu poslaniće, očisti me. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك kada mu je rekao Allahov poslaniće očisti me Resul sallallahu alaihi ve sellem je ponovo uzvratio isto حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك Tako da kada je došao četvrti puta, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ga je upitao čega ću te očistiti. فقال من الزنا pa je rekao od bluda. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون Pa je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitao da ga kojim slučajem nije zadesilo ludilo. Pa je obaviješten da nije lud. Pa kale ešeribe hamra. Pa je rekao da li je popio šta od alkohola. فقام رجل فاستنكهه فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ الخمر Pa je ustao čovjek i pomirisao njegov zadah, njegov dah i nije osjetio smrad alkohola. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فمو رسول صلى الله عليه وسلم ركاو دالي سي počinio blud kaže jesam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين Pa je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem naredio da ga kamenuju i on je bio kamenovan. Pa su se ljudi u pogledu njega podijelili na dvije vrste. Qailun yaqul laqad halaka laqad ahatat bihi khati'atuh. Jedni su govorili propao je, upropastio se jer je postao opsjednut zbog grijeha koji je počinio. Wa qailun yaqul ma taubatun afdale min taubati ma'iz. Drugi su govorili nema bolje teube od teube ma'iza. Innehu jaa ila nabiji sallallahu alaihi ve sellem. فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجاره Jer nema bolje teube od teube Ma'iza. On je došao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam, stavio svoju ruku u njegovu ruku zatim kazao, ubij me kamenjem. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة tako su oni proveli dva ili tri dana ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس zatim je došao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dok su oni sjedili nazvao im selam i sjeo فقال استغفروا لماعز ابن مالك pa im je rekao zatražite oprosta za Ma'iza ibn Malika. Kal, faqalu gafara Allahu li Ma'iz ibn Malik. Kaže, oni su tada rekli da Allah oprosti Ma'izu ibn Maliku. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي pokajao se takvom teubom da kada bi bila podijeljena na ummet, bila bi im dovoljna. Ovo je teuba Ma'iza ibn Malika. Pokajao se teubom koja kada bi bila podijeljena na čitav ummet, bila bi im ona dovoljna. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني nakon toga mu je došla žena iz Gamida, iz Ezda i kazala mu o Allahu poslaniće očisti me فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه teško tebi vrati se zatraži oprosta od Allaha i pokaj se njemu فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز ابن مالك vidim da me hoćeš vraćati kao što si vraćao Ma'iza ibn Malika فقال وما ذاك a šta je to tebe zadesio reče je Rasul sallallahu alaihi wa sallam قالت إنها حبلة من الزنا Ona je tada kazala da je trudna od zinaluka, od bluda. Fa kale ant, a je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao ti, kalet naam, ona je odgovorila potvrdno, da. Fa kale leha, hatta tada'i ma fi batnik. Kaže, sve dok se ne porodiš, nema ništa od izvršavanja kazde, sve dok se ne porodiš. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت بس obavezao vezano za nju jedan ansarija koji će voditi brigu o tome نية dok فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامديه došao رسول الله صلى الله عليه وسلم كازاو porodila se غامديكا فقالت إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها Kaže, mi je nećemo kamenovati, a da dijete ostane malo, da nema ko da ga doji. Pa je ustao jedan ensarija i rekao, ja preuzimam odgovornost za njegovo dojenje. On je preuzeo na sebe odgovornost da će on naći dojenju. Pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kamenovao ovu ženu iz plemena Gamid. U drugoj predaji kod muslima stoji فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني Došla je Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam i kazala O Allahov poslaniće počinila sam blud time očisti Wa innahu raddaha falamma kanat il gadu kalat Ja Rasulallah lime tarudduni لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى kaže kada je došla sutradan u Allahov poslaniće zašto me vraćaš isto da me hoćeš vraćati kao što si vraćao Maiza ja sam tako mi Allaha trudna od bluda kale imma la fadhabi hatta telidi što se tiče sada ne može idi sve dok se ne porodiš فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه Kada se porodila u jednom ogrtaču je donijela to svoje dijete i kazala evo ga Allahov poslaniće. Ja sam se porodila. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem je rekao idi sve dok ga ne odbiješ od dojenja. Sve dok ga ne odbiješ od dojenja. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز Kada ga je odbila od dojenja, donijela ga je u ruci je nosio jedan komad hljeba. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها Kaže, evo ga Allahov poslaniće, donijela sam ga. Odbila sam ga, donijela sam ga. Kaže, evo ga, sada on može da jede hranu. Sada je donijela ga sa komadom hljeba u ruci. Odbila sam ga i ustanio da se hrani. A Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem je tu dijete dao jednom od muslimana. Naredio da se iskopa rupa u visini njenih prsa. I stavio je u tu rupu do, do visine prsa. I naredio ljudima da je kamenuju. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدمع على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت prilazi Khalid ibn Walid radijallahu anhu, poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ashab koji nikada nije izgubio bitku koju je predvodio, to je najveći vojskovođa u povijesti, nikada u svojoj povijesti nije izgubio niti jedne bitke. Khalid ibn Walid radijallahu anhu uzeo je kamen, zatim se bacio na ženu iz plemena Gamid i pogodio je u glavu. Krv je prsnula na lica Khalid ibn Walida radijallahu anhu. a Halid ibn al walid je spomenuo po nečemu lošem. Ukorio je, spomenuo je nešto loše za nju. A kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, mehlen ja Halid, polahko o Halide, fa velladhi nefsi bijedih, لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له kaže polahko Halide tako mi onoga u čijoj ruci se nalazi moja duša pokajala sa teubom kojom kada bi se pokajao poreznik, kojom kada bi se pokajao poreznik, carinari slični njima, bilo bi im oprošteno, bilo bi mu oprošteno. Zatim je naredio da je opreme i klanjao je dženazu i ukopao je. Vjerovatno je veliko pitanje zašto je spomenut ovdje sahibu Meksin. To je onaj ko prikuplja harađ, harađ je oni što kupe poreze. Oni su puno nepravde učinili ljudima. Zbog toga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ona se pokajala teubom, kojom kada bi se pokajao poreznik, bilo bi mu oprošteno. Subhanallah. Pokajala se od bluda i izvršena je kazna nad njom. I kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem da se pokajao takvom teubom, takvim pokajanjem poreznik koji bespravno uzima i metke ljudi, bespravno uzima ono što nije njegovo, bilo bi mu oprošteno kada bi se pokajao ovakvom teubom. A pogledajte teube ove žene, čvrstine njenog pokajanja i odlučnosti. Pogledajte Teube Ma'iz radijallahu anhu. Dolazi jednom i kaže Allahu poslaniće očisti me. Dolazi drugi put Allahu poslaniće očisti me. Dolazi treći put Allahu poslaniće očisti me. I tek kada je četvrti put posvjedočio protiv sebe, Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ga je kamenovao. Željeli su oprost svoga gospodara, pa i smrt na putu toga im je bila slatka. Ali nažalost, mnogo je oni koji u današnje vrijeme pokaju sa Allahu dželle samo jezikom a njihova srca su daleko od onog pravog istinskog pokajanja. Gospodaru naš, tebe molim, da nam daš snage da se istinski pokajemo. Tebe molim, gospodaru naš, da nam grijehe učiniš mrskim. O Allahove robovi, kada biste počinili grijeha koliko iznosi zemlja, a sreli ste svoga gospodara i ne budete, učinili širka Allahu tebareke ve ta'ala, vaš gospodar će vam vaše grijehe oprostiti. O Allahovi robovi, iskreno se pokajte svom gospodaru. O Allahovi robovi, pokajte se svom gospodaru prije nego li dođe melek smrti. Gospodaru naš, tebe molim da nas potpomogneš da se istinski i čvrsto pokajemo. alhamdulillah, alhamdulillah. Habib je bio trgovac koji je mijenjao dirheme. Jednoga dana je prošao pored skupine dječaka koji su se igrali. Pa su jedni drugima govorili Evo, dolazi nam onaj koji uzima kamatu, koji jede kamatu. Kaže, oborio sam glavu. Postidio se, vratio sa svojoj kući. Zatražio oprosta od svoga gospodara. Pustio suzu pokajnicu. I kazao sljedeće riječi. Allahu moj, Allahu moj, ti si moju tajnu otkrio djeci. Ovo je kazao kada, kada je čuo te riječi. Nakon što je pogeo glavu, kazao je gospodaru moj, ti si moju tajnu otkrio djeci. Zatim se vratio svojoj kući, zatražio oprost od Allaha, tebare kevete ta'ala, iskreno se pokaja uzvišenom Allahu dželešanuhu. Izvadio je sav svoj imetak i stavio ga predase. I tada je kazao gospodaru moj, ja želim da kupim sebe od tebe želim da kupim sebe od tebe i to ovim svojim imetkom koji ima. Ujutro kada je osvanuo, sav svoj imetak je podijelio na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Sav svoj imetak je podijelio, želeći da stekne zadovoljstvo svoga gospodara. I u istinu, promijenio se u svome životu. Nisu ga mogli naći ni sresti, a da nije ili postio ili klanjao noćni namaz ili spominjao Allaha tebareke ve ta'ala, ili obavljao redovno ove propisane namaze i tako dalje i tako dalje. Nisu ga mogli sresti, a da nije u nekoj od vrsta ibadeta. Toliko je činio ibadet Allahu tebareke ve ta'ala, da je postao poznat po ibadetu, raširila se vijest o njemu i dobio je nadimak pobožni Habib. Pobožni Habib. Pa je jednoga dana prošao pored iste one skupine dječaka koji su se igrali. Pa je jedan od njih rekao, tišina, dolazi pobožni Habib. On je oborio svoju glavu, počeo da plače i zahvaljuje Allahu tebareke ve ta'ala na tome što mu je dao da se pokajao od ovog velikog grijeha. Pogledajte iskrene teube, pogledajte iskrenog pokajanja i želje za oprostom svoga gospodara.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 To je zato što su govorili, trgovina je doista isto što i kamata. A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu onome do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se toga okani pripada mu ono što je prije stekao, a njegov je slučaj Allahu prepušten. Oni pak koji opet to učine, bit će stanovnici vatre, u kojoj će vječno ostati. Jemhaqullahu riba i urbi sadaqat, Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje milostinje. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, a Allah ne voli ni jednog nevjernika, grešnika. Ja ejuhalladina amanu, ittaqu Allaha wa daru ma baqije min riba in kuntum mu'minin. O vjernici, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamati, ako ste vjernici. I moram spomenuti samo još hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه prokleo je Allah onoga ko uzima kamatu od koga se uzima kamata one koji svjedoče i onoga koji piše Ovi su prokleti od strane Allaha tebareke ve ta'ala na jeziku Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš tebe molim da nas sačuvaš i kamate i ostalih vrsta poruka. Molim te gospodaru naš da pomogneš i nas i ostale muslimane. سوى البكاء جواب وبين أضلعي من الأسى التهاب من الأسى التهاب أنا الذي جنى وضيع الصواب قد كنت في الهدى وكان لي ركاب أنا الذي جنى وضيع الصواب قد كنت في الهدى وكان وَمَا أَصَابَ حَسِبْتُنِي فَتَىٰ أَقْوَىٰ عَلَىٰ شَبَابٍ أقوى على شباب رَكَضْتُ فِي الْمُنَىٰ وَلَجْتُ كُلَّ بَابٍ عُذِّبْتُ إِذْ بَدَا مِنْ رَبِّي بي الحجاب ركضت في المنى ولجت كل باب عذبت إذ بدا من ربي الحجاب من ربي الحجاب منايا لم تكن سوى سراب نما الفؤاد عن شريعة الصواب شريعة الصواب حتى بعثته يا صاحب الكتاب فكانت العتاب وكانت المتاب حتى بعثته يا صاحب الكتاب فكانت العتاب وكانت المتاب أواه يا أخي ما أبأس الشباب إن ضيع الكتاب إن ضيع الكتاب عليه زينة يا صاحب O Allahovi robovi, iskreno se Allahu pokajte, jer vam to naređuje uzvišeni pa kaže Ja ejuhalladzina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ovi koji vjerujete, iskreno se pokajte Allahu tebareke wa ta'ala, asa rabbukum أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Ne bi li gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske baše kroz koje će rijeke teći uveo. Jaume la yuhzillahu nabiyya walladina amanu ma'ah. Na danu kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali. Nuruhum yas'a bejna ejdihim wa bi ejmanihim. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا I oni će govoriti gospodaru našu potpuni svjetlo naše i oprosti nam. Innaka ala kulli shay'in qadir, jer ti u istinu sve možeš. pokajao se Ma'iz radijallahu anhu i žena koja je počinila blud Al-Ghamidije. Pokajali su se iskreno uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i u istinu njihova teuba je bila iskrena. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je Khalid ibn al-Walid radijallahu anhu poznatom ashabu koji za vrijeme svoga života nije izgubio niti jednu bitku. Rekao mu je ne govori tako o Ghamidiji o ženi koju dok je on kamenovao pogodio je kamenom u glavu pa je prsnulo nešto od krvi na njegovo lice. Pa je spomenuo po lošim, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Ne govori tako o njoj. Ona se pokajala takvom teubom kojom kada bi se pokajao poreznik Allah te bareke ve ta'ala bi mu oprostio. Pa se pokajao i Habib rahimahullahu ta'ala koji je uzimao kamatu, bavio se s kamatom. Pa je nakon što su ga djeca malo ismijavala, pokajao se Allahu tebareke ve ta'ala, ostavio kamatu, raspodijelio svoj imetak, postao pobožnjak, tako da je poslije nosio nadimak pobožni Habib. Bili su iskreni prilikom činjenja svoje teube. Došao je lopov Maliku ibn Dinaru, rahimahullahu ta'ala, u njegovu kuću da ga pokrade pa kada je prevrnuo po kući ono što je imao da prevrne, nije našao ništa što bi ukrao. A Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, ga dozove i kaže mu, pošto nisi našao ništa od dunjalu kada ukradeš, hoćeš li da ti dam nešto od ahireta? Kaže, hoću. Pokaj se Allahu tabareke ve ta'ala i abdesti se. Abdesti se i pokaj se iskreno Allahu tabareke ve ta'ala i čini dobro. Što je ovaj lopov u to vrijeme i prihvatio. Abdesio se, klanjao dva rekata i sjeo. Ujutro kada su izašli na sabah namazu, pitali su Malika ibn, Dinara, rahimahullahu ta'ala, ko je tu? Kaže, došao je da ukrade, pa smo mi njega ukrali. Allah te bareke ve ta'ala se smilovao Maliku ibn Dinaru, rahimahullahu ta'ala, pa samo zbog jedne rečenice koju je kazao. Došao si tražiti nešto od Dunjaluka, pa nisi našao. Hoćeš li uzeti nešto od Ahireta? Kaže, hoću. Uputio mu je dvije, tri riječi i Allah tabareke ve ta'ala je smekšao srce ovom lopovu, prihvatio je islam. Pokajao se Allahu tabareke ve ta'ala i u istinu postao je srećan jer je prestao sa krađom tuđeg imetka. Ima li onih koji uzimaju imetke drugih ljudi? Nakon što čuju ovo ukazivanje da prestanu sa uzimanjem tuđeg imetka, ovaj čovjek je sama zbog jedne rečenice prestao da uzima imetak drugog. Samo zbog jedne rečenice koju je kazao mu Malik ibn Dinar, prestao je da uzima imetak drugog. Imali oni koji su uzeli već imetke drugog, pa da im te imetke vrate, jer su saznali istinu, da se ne smije uzimati imetak drugog. U šerijatu se naravno sankcioniše uzimanje imetka. U šerijatu se za krađu odsjeca ruka. I zapamtite, to je pravda. Ukrao si, uzeo si ono što nije tvoje. Za kaznu dolazi odsjecanje ruke. Ima li oni koji su uzeli tuđe pravo, tuđi hak, pa da se u životu na ovom svijetu pokaju uzvišenom Allahu Tebareke ve ta'ala. Ahin, thumme ahin, ah, ah za onoga koji nakon što čuje ova kazivanja i pripovijesti, ne uzme pouku i ne pokaje se Allahu Tebareke ve ta'ala. Ahin, thumme ahin, još jednom ah, ah, za svakog onog ko čuje opomenu i ne prihvati je. Zar ne čuješ dozivanje svoga gospodara koji kaže Ja, ejuha, ladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ovi koji vjerujete, iskreno se Allahu pokajte. Asa rabbukum enju kefira ankum sejiatikum. Da bi vam vaš gospodar preko ružnih postupaka vaših prešao. Ali mora se prvo čovjek pokajati od onoga što je počinio. Iz crvenog subaru se čuje evropska muzika popraćena sa glasom Michaela Jacksona. To auto je zauzelo jedan dio trotoara ispred trgovine u kojoj se prodaju kasete sa evropskom muzikom. Iz auta izađe mladić. Mlađi je bio od 20 godina. Ošišao se na evropski način, nosio je crne sunčanice, prosto rečeno našim žargonom pravio se faca. Dok je išao prema trgovini, pjevušio je uporedo sa glasom koji je dopirao iz auta. U prolazu se sudari sa jednim prolaznikom koji je bio duge bradi, ozarena lica. Svjetla pokornosti i čistoće su ga obavijala. Hele mu tova! Ovo je uzračica koju Arapi upotrebljavaju kada žele nekom dobrodošlicu ili u drugom slučaju kada se nekom ismijavaju. Kazao me hal nam utovva sa jednim podozrenjem i smijavanjem. Šejh pogleda u njega s osmijehom popraćenim s malo čuđenja zbog prizora njegovog auta i stihova koje je on ponavljao. Zatim pokaza na sliku koja se nalazila na njegovim prsima pitajući ga. Šta je ovo, sinčiću moj? Ovo je Michael. Zar ti ne znaš Jacksona? Nisam ga prije upoznao. Ponosno mladić odgovorio ovo je taj što pjeva u autu. Na tomu šejh reče, možda sam nekada za njega i čuo, ali me on apsolutno ne interesuje. Dodade mu šejh, a znaš li ti šta on govori? Ne znam, otvoreno će mladić. Šejh mu ozbiljno odgovori na to. Dođi da te ja upoznam sa onim što on govori. Odmjerenim koracima šejh se uputi prema crvenom autu. Sjede pored njega, na prvo sjedište i poče prevoditi pjesmu dio po dio. I tako sve do kraja kasete. Osjeti mladić pred šehom jedan vid poniženja, i jedan vid poraza, jer je ujedno vidio i šehovu sposobnost i njegovu sposobnost o engleskom jeziku. Dok je mladić razmišljao o svom stanju, šeh mu progovori. Islamska ličnost je stabilna ličnost. Zapamtite ove riječi. Islamska ličnost je stabilna ličnost. Pravi musliman je onaj koji se ponosi svojom ličnošću. Nije zadovoljan da slijedi drugi. Ponos ili veličina je u Allaha, njegova poslanika i u vjernika. Fa innal izzate lillahi džemi'a. U istinu je sav ponos, sva veličina u Allaha, tabareke wa ta'ala. A musliman je stabilna i čvrsta ličnost. A prava ličnost je ona ličnost koja se ponosi sobom. Ne sobom u smislu oholosti, nego se ponosi kao musliman, živeći u pokornosti uzvišenom Allahu Tebareke ve Teala. Tim glasom prošaputa mladić. Jeste, jeste. Učiš li Kur'an, upita ga šejh. Da, učio sam ga u prošlom Ramazanu, odgovori mladić. Dolikuje li da griješiš prema onome koji te je stvorio? pa učinio da si skladan i uspravan. Zašto voliš griješenje? Zašto se povodiš za evropskim sredstvima informisanja? A znaš da su ti oni otvoreni i jasni neprijatelji. Brate moj, koliko ćeš živjeti? 50 godina, 70, stotinu, hiljadu. A nakon toga šta? I nakon toga šta? Upita ga šeir. Zatim smrt. Tvoje spuštanje u kabur, bašća od džendetskih bašta ili provalija od džehennemskih provalija. Zatim izlazak iz kabura. Nakon toga proživljenje, zatim stajanje pred Allahom tebareke wa ta'ala. Waqifuhum innahum mas'ulun. I zaustavite ih, oni će biti pitani šta ćeš sutra kazati svome gospodaru? Šeh mu je dodao mushaf, okrenuo se i otišao. Mladić se vratio kući, pa je onda počeo da prebire svoju arhivu. Počeo je da prevrće stara i nova izdanja. Počeo je da gleda šta je sve kupovao i šta je svoj imetak trošio. Čime se zanimao? Zanimao se onim što ga je odvodilo od Allaha tebareke ve ta'ala i onim od čega nema nikakve fajde i nikakve koriste. Sve je to pokupio u jedan karton. Pozvao svoga slugu i kazao mu nosi i baci ovo u smeće. A sluga će sav začuđen njega upitati jesi li ti siguran da to treba baciti? Jesam, siguran sam. Ja se kajem Allahu tebareke ve ta'ala. Ja se iskreno predajem njemu iskreno se predajem Allahu tebareke ve ta'ala i molim Allaha tebareke ve ta'ala da mi oprosti protekli dio moga života i njega uzvišenog molim da mi da uspjeha u preostalom dijelu moga života iskreno se pokajao Allahu tebareke ve ta'ala jer su riječi šeha bile upečatljive naše su mjesta u njegovom srcu o Allahovi robovi imali oni koji će se pokajati nakon što su čuli ove riječi imali oni koji će se sjetiti da će i njima doći smrt. A nakon smrti će doći spuštanje u kabor. Nakon toga će doći proživljenje i izlazak iz kabora. Nakon toga će doći dan u kojem će čovjek stati pred uzvišenog Allaha tebara kevata'ara i biti pitan za ono što je uradio u svome životu. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ zaustavite ih. Oni će biti pitani. I mi ćemo zasigurno biti pitani za svoj život. O Allahovi robovi, ma šta u životu na ovom svijetu uradili? Znajte da vam je opomena došla do ušiju. Znajte, o Allahovi robovi, da opravdanje kod Allaha te bareke ve ta'ala nema. Ne može se kazati ne znam. Ne može se kazati nisam čuo. Ne može se kazati ovo ili ono jer ta opravdanja mi samo možemo koristiti za sebe na ovom svijetu, a od njih na sudnjem danu nećemo imati ništa. Ne možeš kazati, o gospodaru moj, nisam znao, o gospodaru moj, nisam imao i nisam mogao. Šta ti je potrebno da robuješ Allahu ve ta'ala? Šta ti je potrebno da zamijeniš slušanje muzike učenjem Kur'ana? Šta ti je teško da zamijeniš ono što je haram sa onim što je haram. U istinu, mnogo je više halala od harama, ali ipak ljudi više čine haram od harama. Mnogo je više halala od harama, ali se oni vežu za ono što je haram. Primjer toga je i primjer djeteta koje prolazi kroz svoju bašću i vidi ovdje jabuka, ovdje šljiva, ovdje kruška, ovdje ova vočka ili ona i vidite ga pređe u komšina i otkine komšinu krušku i komšinu ja. Analladhi alladhi jana wa dayya'a as-sawa. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Ko ostavi nešto radi Allaha tebareke ve ta'ala, u zamjenu Allah dželle šanuhu dati bolje od njega. Neće rob ostaviti nešto u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a da mu njegov gospodar u zamjenu za to što je ostavio radi njega, neće dati ono što je bolje od njega. No međutim, veliki je problem do iskrenosti. U istinu bi rob treba ostaviti nešto radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da mu njegov gospodar u zamjenu da ono što je bolje od njega. Mi znamo da su biografije naših prethodnika prepune ovakvih slučajeva, Znamo da kada slušamo kazivanja i priče o njima, to nas podstiče da i mi sami se žrtvujemo kao što su se oni žrtvovali. Oni su bili iskreni i naplatili su svoju iskrenost još u životu na ovom svijetu. A tek će da naplate svoju iskrenost, inša Allahu Teala, na ahiretu. Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, u svom dijelu Dejlu Tabeqatul Hanabile, u biografiji Abu Bekra, Al-Ansarija, Al-Bezzaza, spominje da je rekao bio sam u susjedstvu Kaabe pa me jednog dana zadesila velika glad a nisam ništa mogao naći da tu glad utolim izašao sam u potragu za hranu ali je nisam našao nego nađo jednu svilenu vrećicu svileni zavežljaj bio je zavezan sa svilenim sa svilenom kanapom Uzeo sam je i otišao svojoj kući. Otvorio sam je i u njoj sam našao bisere kakve do tada nikada nisam vidio. Svezao sam tu vrećicu ponovo i vratio je u prvobitno stanje. Ponovo sam izašao u potragu za hranom i vidio sam jednog starca, starijeg čovjeka, kako viče i sve glasa. Ko nađe vrećicu sa takvim i takvim opisom, dobiće pet stotina zlatnih dinara. Rekao sebi, potreban sam i gladan sam. Da li da uzmem te dinare i da mu vratim tu njegovu vrećicu? Onda rekao sebe nema nikakve smetnje. Rekao tom čovjeku dođi, odvedo ga svojoj kući pa ga zapita o svojstvu vrećice i bisera te broju bisera i čime je ta vrećica zavezana. Opis je u potpunosti odgovara u vrećici izvadio sam je i predao vlasnik. Dada mi 500 zlatnih dinara, nagrade koju je on obećao. Rekao mu, moram ti ih vratiti i neću uzeti za to nikakvu nagradu. Reče mi, moraš ih uzeti. Puno je vršio pritisak na mene, a meni su ti zlatni dinari bili jako potrebni. Kao što smo napomenuli, bio je gladan. Rekao mu, tako mi onoga, mimo kojeg drugog Boga nema. Neću uzeti svoju nagradu, neću uzeti te dinare. Neću uzeti nagradu ni od kog drugog osim od Allaha tebareke ve ta'ala. Zakleo se Allahom Đelešanuhu da će nagradu za to svoje dijelo uzeti jedino od uzvišenog Allaha subhanahu ve ta'ala. Nije uzeo te dinare. Kaže, ostavio me taj čovjek i otišao starac se nakon što je obavio hađ vratio svojoj kući a kaže imam al-Bezaz što se mene tiče ja napustih Meku ukrca se na lađu koja je plovila uz uzburkanim zastrašujućim morskim talasima lađa se kada su bili negdje u moru raspukla, ljudi su se potopili a i meci se upropasiši Allah me spasio tako što sam ostao na jednom komadu te lađi, na jednom dijelu te raspuknute lađi. Ostao sam plutati na moru. Nosio me taj dio lađe lijevo, desno. Nisam znao kuda me taj komad lađe nosi. Neko vrijeme sam ostao na moru, a talasi su me nosili s jednog mjesta na drugo sve dok me nisu izbacili na jedno ostrvo, čiji stanovnici su bili nepismeni, nisu znali ni čitati ni pisati. Boravio sam u njihovom mesjidu i učio Kur'an. Kada Allah te bareke ve ta'ala hoće svome robu hajir, ako je učinio dijelo isključivo radi Allaha te bareke ve ta'ala, pogledajte koliki hajir je pokupio samo radi jednog jedinog dijela koje je uradio isključivo radi Allaha te bareke ve ta'ala. Uradio jedno jedino dijelo u kojim je bio iskren. Samo jedno dijelo govorimo o tom dijelu koje je uradio, naravno bio je bogobojazan i pokoran Allahu tebareke ve ta'ala. Ali ovdje je posebno uradio jedno dijelo za koje je htio da naplati samo kod Allaha tebareke ve ta'ala. Boravio sam u njihovom mešćidu i učio Kur'an. Kada su me primijetili, nije ostao niko na tom ostrvu, a da nije došao i kazao mi, poduči me Kur'anu. Kaže, podučio sam ih Kur'anu i od toga sam vidio velikog dobra a kako i ne bi kad za svaki proučeni harf slijedi nagrada od deset sevaba i nije elif lam mim jedan harf nego je elif jedan harf lam jedan harf i mim jedan harf i zamislite koliko je ljudi on podučio Allahovoj knjizi i zapamtite sve što ih je podučio i on će imati nagradu za sve ono što oni budu radili od toga subhanallah kako i ne bi pokupio veliki hajr jer je čitavo ostrvo stanovnika podučio Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi Nakon toga sam u mesudu vidio pocijepan mushaf. Uzeo sam njegove listove kako bi učio sa njih. Rekoše, a znaš li to i pisati? Znam, odgovorio sam. Poduči nas pisanju, rekoše oni. Nema nikakve smetnje za to. Opet, onaj ko želi da uradi hajr, kada mu se ponudi da uradi hajr, iskoristit će priliku. Znaš pisati, znam. Hoćeš nas podučiti pisanju? nema nikakve smetnje za to. Opet je na usluzi ljudima. Dovedeš je djecu i omladinu da ih podučava. I od toga sam vidio velikog hajra. Zavoljali su ga i željeli su da ostane s njima. Pa mu rekoši, imamo jednu djevojku koja je siroči, a ima nešto i dunjaluka. Želimo da te njome oženimo i da ostaneš kod nas na ovom ostrovu. Odbio sam, kaže on. Ali dolazi pritisak od strane mještana. Fa alahu فَأَلَحُوا wa alzamuni. Onda su vršili pritiske na mene i prinudili me da to uradim. Nisam se mogao suzdržati, a da to ne prihvatim. Oni su pripremili tu djevojku i njeni mahremi ili skrbnici su je doveli. Kada sam pogledao u nju, vidio sam na njoj tu vrećicu, taj zavežljaj. Volio sam u taj zavežljaj i nisam gledao u djevojku. Onda su mu oni kazali, ti si nju poniziju, slomio si njeno srce, slomio si srce ovog jetima, ti ne gledaš u nju, nego gledaš u taj zavežljaj kaže on, za taj zavežaj je vezana jedna priča. Pa mu rekoše, ispričaj nam tu priču. Pa sam im onda tu priču ispričao, a oni su sa povišenim glasovima slavili uzvišenog Allaha Tebareke ve Teala i donosili su tekbire, tako da je cijelo ostrvo od kraja do kraja čulo te glasove i čulo te, to slavu uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. fa Fakultu subhanallah, ma bikum. Rekao sam im, šta vam je? Rekoše oni, taj čovjek koji je uzeo od tebe taj zavežljaj u Mekki, huwa abu hadihi sibje, to je babo od ove djevojke. Kada se vratio sa hađa, stalno je ponavljao والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد في, في مكة تقوم الله جل شانه Na licu zemlje nisam našao boljeg muslimana od ovog čovjeka koji mi je vratio moj zavežaj u Mekke. Kaže gospodaru moj, sastavi nas pa da ja udam svoju kćerku za njega. Pa je taj čovjek umru. ali je Allah tabareke ve ta'ala uslišao njegovu dovu i oženio te Allah tabareka ve ta'ala njegovom kćerku. Zatim sam kaže živio sa njom određeno vrijeme i to je bila najbolja žena. Allah me obskrbio i sa dvoje djeci. Ona je zatim preselila Allahu tabareka ve ta'ala a ja sam zajedno sa svojom djecom naslijedio taj zavežljaj. Zatim su moje dvoje djece preselili na ahiret. Jedno pa drugo. A ja sam nasjeđivao i od jednog i od drugog taj zavežljaj. Favoritul aqda min huma. Nasjedio je u potpunosti taj zavežljaj te zlatnike koje je vratio čovjeku u Mekke. I onda nakon toga je prodao taj zavežljaj bi mi et elf dinar za sto hiljada dinara nakon toga bi govorio ovo je vrijednostna zaostavština od tog zavežaja. Fa rahmetullahi alel džemij da se uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala smiluje svima. U istinu ko ostavi radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala nešto, Allah Đelešanu će mu zamjenu dati ono što je bolje od toga. Ovaj čovjek radi Allaha tebareke ve ta'ala ostavio taj zavežaj. Nije uzeo ni nagradu, vratio je čovjeku, pa mu je Allah tebareke ve ta'ala to nadoknadio. Kako li je čovjek lahkomislen? Kako li je čovjek lahkomislen? Ukaže mu se prilika da ukrade i metak pa on to uradi. Ukaže mu se prilika da uzme ono što je haram pa to uradi. I na kraju se pita zašto nema prosperiteta? Zašto ne mogu da uspijem? O Allahovi robovi, činite dijela radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Naći ćete bereket u svome životu. U istinu ko nešto ostavi radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, daće mu njegov gospodar u zamjenu ono što je bolje od toga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Onaj ko se bude bojao Allaha tebareke ve ta'ala, naći će mu Allah izlazi svake situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Ali je uslov bogobojaznost. A mi znamo da se bogobojaznost ne postiže tako. Ne može se kupiti za imetak. Ali se može kupiti učenjem Kur'ana, činjenjem dobrih dijela, obavljanjem namaza, obavljanjem dobrovoljnog namaza, dobrovoljnog posta, činjenjem dobročinstva prema ljudima i na ostale načine. Može se bogobojaznost usvojiti, može se dobiti, može se ostvariti, ali naravno, Čovjek se mora potruditi i činiti dobra djela, jer zapamtite, dobro djelo vuče za sobom drugo dobro djelo, a loše djelo vuče za sobom još jedno loše djelo, pa to loše djelo vuče još jedno loše djelo i tako čovjek ode u pogrešnom pravcu. A zapamtite da dobra djela brišu loša djela, dobra djela potiskuju loša djela. Nakon što budete uradili nešto što je Allah te bareke ve taala zabranio i s čime on nije zadovoljan. Nakon toga uradite dobro djelo kako bi Allah te bareke ve taala obrisao ono loše djelo. Uvijek se potrudite da nakon učinjenog lošeg djela uradite ono s čime je zadovoljan Allah te bareke ve taala pa će Allah dželle šanuhu obrisati ono loše djelo. ذكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه onaj ko bude ostavio nešto radi Allaha tebareke ve ta'ala u zajmjenu Allah dželle Allah dati ono što je bolje od toga ko radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala bude sačuvao svoj pogled osjetit slast imana slast vjerovanja uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala onaj ko bude sačuvao svoj pogled od onoga što je Allah tebareke ve ta'ala zabranio Allah dželle želešanuhu će mu dati pronicivost Onaj ko bude sačuvao svoj pogled od onoga što je Allah te bareke ve taala zabranio, Allah dželle šanu će mu dati nur ili svjetlost u njegovo srce. Jer ko bude sačuvao svjetlost svoga oka od onoga što je Allah te bareke ve taala zabranio, Allah će mu u zamjenu dati svjetlost u njegovo srce. I uspio je svako onaj ko bude djela činio radi Allaha te bareke ve taala, A propao je svako onaj ko bude djela činio radi ljudi, da ljudi kažu za njega da je takav i takav. Zato često molimo Allaha te bareke ve taala da nam da iskrenosti. Molite Allaha te bareke ve taala i za sebe i za svoje porodice. Nemojte škrtariti u dovi vaš gospodar će uslišati vašu dovu. Ako budete ispunili uvjete koje je potrebno ispuniti i budete uklonili prepreke koje je potrebno ukloniti. Zbog toga, iskreno ime uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala činite dijela. Nemojte biti od oni koji će dijela činiti radi ljudi, da ljudi kažu za vas kako ste plemeniti ako podijelite, kako ste hrabri ako se borite, kako ste dobročinitelji, kako ste dobre karije učači Kur'ana, kako ste ovakvi ili onakvi, ne činite dijelo radi ljudi. Ako čovjek nešto hoće dati, hoće nešto učiniti čovjeku, znajde to činiš radi Allaha tebareke ve ta'ala. i jezik zaveži 150 puta, da sutra ne kažeš čovjeku, ja sam to i to tebi uradio. Qavlum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Lijep govor, qavlum ma'rufun, lijep govor, lijepa rečenica, da nešto lijepo kažeš čovjeku, khairun, bolje je, nego da mu učiniš dobročinstvo, pa da mu sutra zbog toga prigovoriš. Nemoj čovjeku učiniti dobročinstvo, pa da mu sutra prigovoriš. Bolje ti je, nemoj mu učiniti dobročinstvo, jer nisi bar žrtvovo imetak, nisi bar uradio ovu. I s druge strane, nisi zaradio haram time što si jedijetio muslimana. Jer znajte da je to veliki jedijet. Veliki jedijet da čovjek učinite uslugu, pa da mu sutra kažete, ja sam tebi gradio to i to. Bojte se Allaha tebareke ve ta'ala i znajte da djela činite radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Allah tebareke ve ta'ala je u pomoći svome robu, sve dok je taj rob u pomoći svome bratu. Znajte da kada ste god u pomoći svome bratu, Allah tebareke ve ta'ala je vama na pomoći. Zbog toga budite od onih koji će djela činiti isključivo radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, a nemojte biti od onih koji će djela činiti u ime nekog drugog, a ne u ime uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. من من مضى وقرون ما في المقابر وجه عن التراب مصون كم في القبور قرون من من قلبي وضعي فرحه كي لا يذوب حرريه من قيود مدلهمات الخطوب حرريه كي يواخي رفعة العليا ذهوب كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب حرريه من قيود مدلهمات الخطوب حرريه كي يؤخي Udruženje muslimana IKRE je davetska organizacija koja se nalazi u Ljubljani i djeluje na području Republike Slovenije. Studio IKRE vam nudi širok izbor audio predavanja, knjiga i drugog materijala islamskog karaktera. Za dodatne informacije možete kontaktirati telefonski broj 031 654 139. pozivni za Sloveniju jest 386. هل علمت ما يلاقي هل شكا حال الكروب هل رأيت النزف جورا وتقاسيم الشحوب من ألاعيب الخطايا والرزايا لا يتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته